Ketvirtas skirsnis. Kartu su trečiuoju Livonijos vyskupu Albertu 1199-1229 Livoniją pradėjo kolonizuoti ir vokiečių aristokratija bei riteriai. 1201 metais Albertas pastatė Rygos pilį, aplink kurią netrukus išaugo Rygos miestas. Į Rygą buvo perkelta vyskupo rezidencija – Palestinoje veikiančių karinių ordinų pavyzdžių, Albertas 1202 metais įsteigė kalavijuočių ordiną tapusį pagrindinę karinę jėgą greta atvykstančių vokiečių kryžininkų. Į kalavijuočių ordiną stojo Saksonijos riteriai. Susiklausti feudalinė Rygos vyskupo valda su augančiu Rygos miestu, negausiais pavienių riterių lenais ir vis labiau įsigalinčių stambiausiųjų vasalų kalabijuočių ordinų. 1207 metais Albertas Livoniją įformino kaip Vokietijos imperijos Lena. Nei aplinkinės baltų gentys, nei Polocko kunigaikščiai rinkę duoklę padauguvyje – nepajėgė sutrukdyti Livonijai plėstis. Netoli Lietuvos jau atsirado pavojingas politinis darinys, nešęs ne tarp gentinius vaidus, o kryžiaus karus ir Europinės organizacijos kolonizacinę ekspansiją. B. Lietuvių kareunų įstumimas iš padauguvių. Lietuvių pirkliai nuolat lankė dauguvo žiotis jau 13 amžiaus pradžioje ir kariauninkai labai greitai pajuto Livonijos atneštas permainas. Latgaliai palaipsniui pripažino jos valdžią. Geriau organizuoti žiemgaliai dar pajėgė vokiečiams atsispirti, bet vakarų žiemgalus Tervetės kunigaikštis Viestartas buvo priverstas ieškoti ir jų paramos prieš žiemgalą puolančius lietuvius. 13 amžiaus pradžioje Lietuvos pakraščių žemių kunigaikščiai jau ėmė virsti vyresniųjų kunigaikščių agentais. Vienas upytės kunigaikščių, žvelgaitis, 1205 metais vadovaudamas vyresniojo kunigaikščio kariuomeniai nuniokojo estų žemės. Šią kariuomenę, jai grįžtant, viestartas ir įgos vokiečiai sumušė žvelgaitis žuvu. Tais pačiais metais Rygos vyskupui pakluso lietuvių spaudžiamas rusų latgalių kuoknesės kunigaikštis Večkas. Vieno vyresniojo lietuvių kunigaikščio keršto žygį į Rygos apylinkės – 1207 metų pabaigoje vokiečiai atmušė, o 1208 metų pradžioje jie iš Seilpilio išvėjo lietuvių įgulą. Tais pačiais 1208 metais lietuviams pavyko atremti žiemgalių ir rygiečių žygį į upytę, tačiau savo ruoštų sužlugo ir revanšinis lietuvių antpulis į žiemgalą. 1208 metais ir pakartotinai 1209 metais Livoniečiai paėmė Jersiką ir privertė kunigaikštį Vsevalodą tapti Rygos vyskupo vasalu. Tuo pačiu metu jie pašalino iš Kuoknesės ir Večką, įrengdami čia svarbu atsparaus punktą prieš lietuvius. Plačiai organizuota 1210 metais estų, žiemgalių kuršių, lietuvių, Polocko rusų ir sukylančių lyvių koalicija nieko nedavė, kuršiai vieni puolę Rygą buvo atmušti. Tais pačiais metais Albertas su Polocko kunigaikščių Vladimiru sudarė taiką. Šitaip 13 amžiaus pirmąjį dešimtmetį Livonija įstūmė lietuvių kariaunas iš padauguvių. Lietuviai pirmą kartą susidūrė su sunkiai šarbuotais riteriais ir toli šaunančiais arbaletais. Kadangi kautynėse lietuviai beveik nenaudojo lankų, o tik svaidė lengvas jėtis, jie skaudžiai pajuto techninį vokiečių kariuomenės pranašumą. Atsitiktiniai ir tik plėšimų žygius organizuojančiai lietuvių kariaunų politikai prieš priešai stojo plataus akiračio vokiečių bažnytinio dignitoriaus politiką, kuri skaldė ir valdė bei vykusiai naudojosi Vokietijos ištekliais. Livonija pertraukė natūralų giminingų genčių jungimus į valstybę procesą. Lietuvių kareunų šeimininkavimas padauguvyje aiškiai krypo į nuolatinės kontribucijos rinkimą bei įgulų prieimimą, kaip tai jau buvo atsitikę sėluje. Lietuvių gentys buvo pradėjusios vaidinti tokį patį vienijantį vaidmenį, kokį suvaidino frankai tarp germanų ar polianai tarp rytų slavų genčių turtinga prekybinė dauguvos arterija, masino lietuvių kunigaikščius ir ko gero čia būtų persislinkęs baltų gentis sujungusios valstybės centras, kaip tai atsitiko Lenkijoje iš Gniezno ir Poznanės į prekybinių kelių sankryžoje stovėjusią Krokovą. Livonijos atsiradimas sustabdė tokią įvykių raidą. Lietuvų kunigaikščiai ir kareunus prarado svarbiausią grobio šaltinį slinkdama aukštyn palei dauguvą ir stumdama lietuvius, Livonija iniciatyvos dar visiškai neperėmė. Vyresnieji lietuvių kunigaikščiai nenorėjo taikstyti su praradimais, jo labiau, kad žiemgaliai jau suprato vokiečių pavojų ir liovėsi juos rėmę. Be to, 1208 metais supytės įvykiai livoniečiams parodė, kad lietuvių žemių neįmanoma nukariauti keliomis karinėmis ekspedicijomis. 13 amžiaus pirmojų dešimtmečių pabaigoje Livonijos nukariavimo frontas pasisuko į šiaurę į Estų žemės. Lietuvių kunigaišiai netruko pasinaudoti vokiečių gynybinę taktiką prie Dauguvos. Jų palaikomas Jersikos Vsevalodas išsivadavo pirmojo dešimtmečio pabaigoje ar antrojo dešimtmečio pradžioje. Vokiečių poziciją susilpnino ir 1212 metais nors ir nuslopintas Lyvių ir Latgalių autinis sukilimas. Ieškodamas atramos, vyskupas Albertas 1212 metais sudarė sąjungą prieš lietuvius su Polotsko kunigaikščiu Vladimiru. Tačiau platėjo ir lietuvių politinis akiratis. Vyresnysis kunigaikštis Dangerutis 1213 metais nuvyko į Naugardą ir sudarė sąjungą su šia Rusų Respublika. Tais pačiais metais lietuviai nusiaubė šiaurės Latgalos ir gretimas Estijos žemės. Tokiu būdu lietuvių karinė ir politinė veikla apėmė ištisą ruožą į rytus nuo Livonijos ir jos užkariaujamos Estijos. Vis dėlto ji norimų rezultatų nedavė, grįžtant į Šnaugardo dangerutį, kalabijuočiams pavyko sučiupti ir jis mirė jų nelaisvėje. Skaudžiausias buvo 1214 metų smūgis – Pralaimėtame vokiečiams mūšyje krito kitas vyresnysis kunigaikštis Stakys. Dviejų vyresniųjų kunigaikščių žūtis Lietuvos politinių veiksmų plėtotės nenutraukė. 1214 metais Livoniečiai bandė užgrobti Jersiką, bet lietuvių kariuomenė Sevalodą apgynė. Tačiau lietuvių aktyvumas keliariems metams sumažėjo. Tai lėmė bent jau dvi priežastys. Vokiečiai, nors ir sunkiai, Estijoje stumėsi pirmin ir Livonijos jėgos saugo, dangeručio ir stakių įpėdiniai buvo visai jauni žmonės. Pastaroji aplinkybė iškėja iš 1219 metais sudarytos taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusų voluinės kunigaikštijos, kur lietuviams vadovavo penki vyresnieji kunigaikščiai. Živimbudas, Daujotas, su broliu Viligaila ir Dausprungas su broliu Mindaugu. Jauną pastarųjų keturių kunigaikščių amžių patvirtina tiek dviejų jų prišliejimas prie vyresniųjų brolių, tiek ir Mindaugo gyvenimo trukmė, mirinės savo mirtimi 1263 metais. Nurodytos aplinkybės nukreipė Lietuvos kariaunų dėmesį į pietus. Voluinė – praleido lietuvius į Lenkijos žemes, kurias jie apiplėšė. Šie pokyčiai dar netitraukė lietuvių dėmesio nuo šiaurės, kur jie bandė veikti vokiečių dar nenukariautoje teritorijoje. 1218-1219 metų žiemą rytų lietuvių 1500 vyrų būrys per žiemgalą ledu nusigavo į Saremą. Po to į Estijos vakarų pakrantę – bet buvo vokiečių sumuštas. 1220 metais lietuviai šiek tiek talkino viestartui varančiam vokiečius iš rytų žiemgalus. Vis dėlto šitie lietuvių veiksmai nieko nedavė. Trečiojo dešimtmečio pabaigoje ir ketvirtojo dešimtmečio pradžioje viestartas prieš vokiečius kovojo vienas. 1225 metais, o galutinai 1229-1231 metais vokiečiai užkariavo šiaurinę kuršo dalį. Kalavijuočiai 1229 metais nusiaubė Nalšio žemės ir sumušė juos pasitikusią lietuvių kariuomenę. Viso to pasiekmės Lietuva prarado Jersikos sąjungininkę. 1225 metais Vsevalodas buvo priverstas sudaryti su Livonija separatinę taiką, 1230 metais dovanoti Daugav Gryvos vienuolynui žemes palei Rezeknės upę, O 1239 metais vokiečiai jau valdė visą Jelsiką. Lietuviai trečiajame dešimtmetyje puldinėjo rusų ir lenkų žemes, bet Livonijoje beveik nepasirodė. 1221 metais 600 vyrų būrys talkino naugardiečiams. Lietuvių kariaunos galutinai prarado padauguvio erdvę. Šie Livonijos laimėjimai sustabdė Lietuvos hegemonijos plitimą tuose baltų kraštuose, kurį buvo labiausiai pažengusi – Lietuvių žemių konfederacija prarado pradedamus įgyti savo bendrabaltiškuosius pūžymius. C. Sistemingo vokiečių kolonizacijos srauto nukreipimas į Baltijos kraštus. Vietinės kolonijinės iniciatyvos dėka gimusi Livonija buvo Saksonijos, labiausiai atsilikusios Vokietijos hercogijos kūdikis. Tik palaipsniui tapo apaštalų sausto misijinės ekspansijos atrama – popiežiaus Honorijaus trečiojo legatas Baltijos šalims Vilhelmas Modenietis 1225 metais apvažiavo Livoniją. Legato darybos su žiemgaliais ir lietuviais jokios naudos nedavė, bet jo veikla sustiprino Romos ir Livonijos ryšius bei sureguliavo Livonijos ginčius su Danija. Popiežiai norėjo čia įkurti savo tiesioginę valdą. 1225 metais Honorijus III paskelbė, kad visus Livonijos ir Prūsijos naujakrikštus ima į savo glūbą. Tuo buvo atsakyta į analogišką Vokietijos imperatoriaus Fridriko antrojo manifestaciją 1224 metais. Remdamiesi bažnyčios organizaciją, popiežiai turėjo visus privalumus prieš Vokietijos imperatorius, tačiau labiausiai popiežiams kliudė pačių kolonijų savarankiškumo siekiai. Tai buvo Livonijoje, netrukus tai išaiškėjo ir Prūsijoje, kur nuo 1206 metų popiežius Inocentas III suaktyvino cistersų misijas. 1210 metais šis ordinas jau gavo iš popiežiaus misijų koncesiją, o 1215 metais ar 1216 metų pradžioje cistersų vienuolis Kristijonas buvo paskirtas misijiniu Prūsijos vyskupu. Prasidėjo kryžiaus žygiai prieš prūsus remtasi Lenkų kunigaikščiais, kurių siuzerenu buvo laikomas popiežius. Todėl Prūsijos krikštas praktiškai buvo suvokiamas kaip Lenkų valdžiaus įtvirtinimas. Tačiau Lenkų kunigaikštijų potencialas vykdyti tokiam nuolatiniam karui buvo per mažas, jo labiau, kad jau negalėjo savo kolonizaciją paremti mažiau už vokiečius įsivyščiusi Lenkų visuomenė ir nedideliais ištekliais disponuojanti Lenkijos bažnyčia. Jau antrojo dešimtmečio pabaigoje Į Prūsijos kryžiaus žygius įsitraukė Vokietijos riterija. O 1230 metais Prūsijai kaiminėje Kulmo žemėje įsikūrė Mozūrijos kunigaikščio Konrado pakviesti vokiečių ordino riteriai kryžiuočiai. Iki 1241 metų vokiečių ordinas nukariavo visas prūsų gentis įskyrus sambius. Imperatoriaus Fridriko antrojo 1226 metais Riminio ir popiežiaus Grigaliaus IX 1234 metais Riečio bulis įformino Vokiečių ordino valstybę Prūsijoje. Galingas Vokiečių ordinas, remdamasis įsivyšiusių pareinės ir vidurio Vokietijos žemių diduomenė bei riterija, iš karto sukūrė stiprią teritorinę organizaciją, pavertusią imperatoriaus ir popiežiaus globos pareiškimus tik efemeriškomis deklaracijomis. Jei Livonijoje kalavijuočių ordino persvara, išryškėjusi tik po Rygos vyskupo Alberto mirties 1229 metai, niekados nepanaikino vyskupų Rygos miesto kaip politinių vienetų – tai Prūsijoje savarankiška vyskupų politinė veikla buvo eliminuota jau ketvirtajame dešimtmetyje ir vokiečių ordinas viską suėmė į savo rankas. Vokiečių riterių, miestiečių ir dvasininkų kolonizacinis rautas čia buvo kur kas stipresnis, o 13 amžiaus pabaigoje prasidėjo ir vokiečių valstiečių kolonizacija, ko Livonijoje niekad nebuvo. Lietuvių kunigaikščių interesų vokiečių ordinas ketvirtajame dešimtmetyje dar neužkliudė, tačiau čia kaupėsi kur kas didesnis Lietuvai pavojus negu palyginus silpnoje Livanijoje. Plintant vokiečių kolonijų teritorijai ir didėjant jų savarankiškumo siekiams, popiežiai stengiasi įtvirtinti naujai užkariaujamosios srityse savo tiesioginę valdžią. Labiausiai tai išiškėjo kuršę, kuri iki 1234 metų buvo net nedalyjami lenai Livonijos vokiečiams. Kuršių ir prūsų genčių nukariavimas nubrėžė viso Baltų pajūrio pajungimo perspektyvą. Tomis aplinkybėmis popiežiai siekė, kad plečiamos koloninės valdos į kairę nuo dauguvos gautų statusą panašų į kuršų. Tuo žinoma nebuvo suinteresuoti kalavijuočių Ardinas ir Rygos vyskupai, kuriems užgrubama Jersika atvėrė naujas dauguvos tiekmės užvaldymo perspektyvas. Tuo tarpu popiežiaus legatas vertė juos veikti priešingą linkme, žemaitijos kryptimi ir plėsti jiems nepriklausančias valdas. Šių dienų Lietuvos pajūrio ruožą blogiausiai pažino dar skandinavų vikingai. Vokiečiai taip pat menkai įsivaizdavo, kokių žemių būta tarp Kuršo ir Prūsijos. Tačiau ir tokiomis aplinkybėmis legatui Vilhelmui moderniečiui vis dėlto pavyko priversti kalavijuočių ardiną pulti žemaičius. Grigaliaus devintojo 1236 metais vasario 19 dieną Bule buvo paskelbtas kryžiaus žygis. Daugiau kaip 2000 Saksonijos kryžininkų atvyko į Livoniją, 200 vyrų būrį atsiuntė Pskovas. Kalavijuočių ordino magistras Falkvinas delsė visą vasarą, tikėdamasis išvengti ekspedicijos į menkai išvalgytą sritį, bet galiausiai turėjo žygiuoti jam nepatogių laiko atėjus rudeniui. Per dar neužkariautą žiem galą, ordino ir kryžininkų kariuomeniai, nemažiau kaip 3000 vyrų, įsiveržė į Šiaulių žemę, bet žygiuodama niokoti laukuvos kunigaikščio vykinto žemių, joje neužtrukom. Vykintas buvo netikėtai užkluptas ir vokiečiams pavyko nusiaupti didelį plotą. Patyręs Falkvinas ilgai nedelsė ir susitelkę vokiečiai pasuko atgal. Tačiau ir žemaičiai per tas kelias dienas spėjo sutelkti pakankamą jėgų. Geriausiai pasirengė pirmiausia užklupti šiaulių kunigaikščiai bulioniai, Vismantas ir jo broliai. Jie ir pastojo vokiečiams kelią rugsėjo 21 dieną kažkur į pietvakarius nuo šiaulių. Per naktį atskubėjo vykinto jėgus, iš viso žemaičių buvo 3-4 tūkstančiai, vieta buvo pelkėta ir sunkiojų vokiečių raityje negalėjo efektyviai veikti, jo labiau, kad kryžininkus apėmė panika. Rugsėjo 22 dienos rytą prasidėjo mūšis, pasibaigęs visišką žemaičių pergalę. Žuvo magistras Folkminas, 48 ordino broliai, beveik 2000 kryžininkų ir 180 pskoviečių. Šiaulių mūšis tapo pasaulinės reikšmės įvykių. Kalavijočių ordinas buvo sutriuškintas ir kaip politinė jėga nustojo egzistuoti. Vokiečių valdžia Livonijoje susvyravo, įsivadavo kuršiai. Nutrūko baltų pajūrio pajungimas į šiaurės, visiškai sužlugo popiežių tiesioginio valdymo zonos įkūrimo planai. Tačiau lietuvių kareunų politika visiškai šios pergalės nesugebėjo išnaudoti. Vyresniai kunigaikščiai žemaičių laimėjimų nesidomėjo – o ir patys žemaičiai galbūt patyrė ir didelių nuostolių aktyvumo neparodė. Visą tai leido tiek atsikvošėti kalavijuočių ordino likučiams, tiek ir popiežiui surasti išeitį, kurią jau brėžė kalavijuočių veiksmai dar prieš šiaulių mūšį. Jie siekė prisijungti prie vokiečių ordino. Dabar to energingai ėmėsi Grigalius IX ir 1237 metais šis projektas buvo įvykdytas. Vokiečių ordinas pasiuntė į Livoniją savo riterių būrį, prie kurio prisijungė išlikę kalavijuočiai. Buvo sukurta autonominė vokiečių ordino šaka Livonijos ordinas. Jo magistras, kaip ir Prūsijos krašto magistras, privalėjo klausyti vyriausiojo didžiojo vokiečių ordino magistro rezidavusio Venecijoje. Įvykiai susiklosti nepalankiausia Lietuvai linkme. Istorinė žemaičių pergalė tik pagreitino vokiečių Baltijos kolonijų susijungimą – Į tiesą keliolikai metų sustabdė vokiečių spaudimą iš šiaurės, tačiau potenciali kombinuotų veiksmų galimybė per tuos metus vis augo. Tokiomis aplinkybėmis vyko baigtinis Lietuvos susivienijimo procesas. Trečias – Lietuvos valstybės susidarimas ir įsitvirtinimas. A. Vieno valdovų iškilimas. 1235 metais rusų metraštininkas užsiminė apie Mindaugo Lietuvą. Vadinasi, tuo metu būta ir ne Mindaugo Lietuvos, taigi visai Lietuvai Mindaugas dar nevadovavo. Apie 1245-1246 metus vokiečių kronikininkas Mindaugą pavadino aukščiausioji karaliumi, o tai liudija, kad Lietuva jau buvo suvienyta. Visą tai rodo, kad Mindaugas kai pirmasis valdovas iškilo apie 1240 metus. 1219 metų taikos sutartį su Voluinė sudarė ne vien tik vyresnieji kunigaikščiai. Be jų Lietuvai dar atstovavo keturios kunigaikščių grupės. Žemaičių kunigaikščiai Gerdvilas, Erdvilas ir Vykintas. Upytės kunigaikščiai Ruškaičiai, Butautas, Vembutas, Kietenis, Gytenis – Kentbutas, Velžys, Vižlys, Vyžeitis, Vyžeikis ir Plikienė. Deltuvos kunigaikščiai Juodikis, Buteikis, Puteikis, Bikšys ir Lygeikis, Šiaulių kunigaikščiai broliai Buliūniai, Vismantas, Gedvilas, Edvilas ir Sprudeikis. Šie žemių kunigaikščiai pakluso Mindaugui. Tai padarė ir dėl vienokių ar kitokių priežasčių sutartyje su Voluinė nepaminėti Neries kunigaikštis Parbus Pernaras, Alšėnų ar jiems gretimų žemių kunigaikštis Bunys, Mindaugos Eserenas, Šiaurės Nalšiaus kunigaikštis Lengvenis. Paklusiusių kunigaikščių valdas papročių teisė laikė jų tėvonijomis. Tačiau Mindaugas siekė juos padaryti savo agentais. 13 amžiaus 60-mečio Mindaugo aktuose jie vadinami baronais. Kai kurie jų neteko savo žemių. Susidūrė, jau turėjo savo tradicijas du požiūriai žemių kunigaikščio dalinės senjoriniais nuosavybės teisė ir besiklausanti valdovų aukščiausios suzereniniai žemės nuosavybės teisė išplaukianti iš jau pripažinto eilinių kunigaikščių paklusimo vyresniesiems. Kadangi tai buvo individualių teisių kolizija, klausėsi ne kas kita, kaip senjorų vasalų santykiai. Kunigaikščiai buvo aukščiausia tokių santykių klaustimosi terpėje. Vidutiniu lygmeniu tokie santykiai tarp kunigaikščių ir jų kariauninkų jau buvo susiklaustę žemių kunigaikštijose. Žemutiniu lygmeniu senjorų vasalų santykiai dar nesusiklausti arba susiklausti tik kunigaikščių laukų bendruomenių santykių pavidalu. Kadangi jie nesirėmė ūkinių pagrindų, egzistavo individualūs laukininkų, o ne bendruomenių ūkiai, tai buvo tik laikina santykių stadija. Aptarta santykių visuma buvo nekas kita kaip feudalinės visuomenės raidaus prielaida. Pastarai dar trūko svarbiausio pagrindo individualių produktų pasisavinimo santykių tarp kiekvieno valstiečio, laukininko ir žemės senjoro. 13 amžiaus 5 dešimtmetyje didžiojo kunigaikščio Mindaugo valdžia dar nebuvo tvirta. Jis tiesiogiai valdė net ne visą Lietuvos žemę, siaurąją prasme, o tik pietinę jos dalį su svarbiausia Vorutos pilimi. Ekonomiškai ir politiškai reikšmingesnė buvo šiaurinė Lietuvos žemės dalis su Vilniaus pilimi ir Emparija. Ji priklausė vyresnējam Mindaugo broliui Dausprungui, bet šis mirė prieš 1235 metus, o jo sūnus Tautvilas ir Gedvydas, Edvydas, dar buvo jauni – Tai leido Mindaugui tapti giminės senjoru ir kaip tik esant tokiai padėčiai suvienyti Lietuvą. Šaltiniai nieko daugiau nepasako apie vyresniuosius kunigaikščius Živinbudą, Daujotą ir Viligailą. Iš kai kurių rusų metrašininkų žuominų galima manyti juos bus Mindaugo giminaičiais ir konkurentais, pašalintais negalestingoje kovoje dėl valdžios. Šią kovą Mindaugo dausprungo šeima laimėjo todėl, kad jau jų tėvas užėmė stiprią poziciją tarp kitų vyresniųjų kunigaikščių. Jie kiek susviravo dėl dangeručio ir stakio mirties. Vienas jų veikiausiai buvo Dausprungo ir Mindaugo tėvas, kas leido įsigalėti Živimbudu ir Daujotui. Dausprungas ir Mindaugas savo pozicijas atgavo 13 amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Jų svorį ketvirtojo dešimtmečio pradžioje paliudijo Haličo kunigaikščio Danieliaus vedybos su Dausprungo dukterimi – Išorinius vedybinius ryšius papildė vidiniai. Dausprungo ir Mindaugo sesuo ištekėjo už šiaurės Nalšiaus kunigaikščio Lengvenio tėvo, o žemaičių Laukuvos kunigaikščio vykinto sesuo buvo Dausprungo žmona ir Tautvilo bei Gedvydo motina.